subhanahu wa ta'ala amewasifu ashabul kaf akasema نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم huda sisi tutakuelezea habari zao kwa haq wao ni vijana waliomwamini Allah tukawazidishia huda tukawazidishia uongofu tukawapa alilmu nafi' والعمل الصالح إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله كتك آيه يقول فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم شباب الله amewataja أصحاب الكهف وأنبني kwamba قال قال wa hum aqbalu lilhaqi vijana wanaikubali zaidi haki wa ahda lissabil wanafuata sana njia ya uongofu vijana ibn kathir rahimahullah akifasiri aya hii ya Allah qala bikhilafi shuyukh kinyume cha wazee fa innahum atau وعسوا على في دينهم الباطل وزي ونفني كبري وكباكي كتك دينيو يا باطل قال ولهذا ولهذا فأكثر الذين يستجيبون لله ولرسوله الشباب وينجي وليم كبلي أبا سبحانه وتعالى na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni vijana katika masahaba wa amma mashaikh min quraish faamatuhum baqaw ala dinihim albatil wengi katika wazee wa Quraysh walibakia katika dini yao ya batil wa aslama minhum qalil wakasilimu wachache katika makuraishi wakaingia katika uislamu kwa hiyo vijana ni aqbalu lilhaq wa ahda lisabil ndugu zangu waislamu walikuwepo vijana katika masahaba wakafanya da'wa baada ya kupata alilmu nafi' kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wanaieneza dawa hii ya tauhid wakaisimamia dini huku na kule minhum Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Muadh ibn Jabal wa Zaid ibn Thabit وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين hawa walikuwa ni vijana katika masahaba wana nguvu wakasoma kwa mtume sa sallam na kufikisha ilmu hiyo kwa watu na kusimamia dawa ya hii dawa ya tauhid ndugu zangu waislam mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa watoto kabla ya kufikia umri wa shabab wa vijana ghulam ghulam ni mtoto ambaye ni kabla albulugh kabla ya kufikia baligh lakini anaufahamu anauelewa ni mumayiz miaka kumi miaka kumi na mbili miaka kumi na tatu fi sahihi tirmidhi mtume saa sallam alivyokuwa akiwakabili watoto wale wanaokwenda kwenye umri wa vijana fi sahihi tirmidhi an abi al-abbas abdullah ibn abbas رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر هذا الحديث أنا سيما ابن عباس رضي الله عنهما نلقوا نيوما يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك من يمواك أكان ينبي يا غلام إني أعلمك كلمات mimi nitakufundisha matamshi kadhaa ihfadhillaha yahfadhuk muhifadhi أضاء atakuhifadhi yani tekeleza amri zake wacha makatazo yake usipetuke makatazo yake ukayafanya ihfadhillah yahfadhka Allah naye atakuhifadhi ihfadhillah tajidhu tujahak muhifadhi Allah utampata mbele yako anakusaidia ukitekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake Allah atakusaidia wa idha sta'anta fasta'in billah ukitaka msaada muombe msaada Allah idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah ukitaka kuomba muombe Allah na ukitaka msaada mtake msaada Allah Mtume sallam anamwambia Ghulam ibn Abbas radiyallahu anhuma معاذ بن جبل في الصحيحين انا سيما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار nilikuwa nyuma ya mtume صلى الله عليه وسلم juu ya punda فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله mtume صلى الله عليه وسلم أنا muadh wakati bado ni ghulam je Muadh unajua haki za Allah kwa waja wake na unajua haki za waja kwa Allah atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam Muadh anasema nikasema Allah na mtume wake ndio wanaojua قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد an yaabuduhu wala yushriku bihi shay'a haki za Allah juu ya waja wake ni kumwabudu yeye peke yake na kutomshirikisha na yeye kitu chochote hii ni haki ya Allah kwa waja wake lazima waja wake wote wamwabudu Allah peke yake tauhid na wasimshirikishe na yeye kitu chochote hadha haqu Allah ala al qala wa haqu al ala Allah haki za waja juu ya Allah alla yuadhiba man la, ma, man la yushriku bihi shay'a, ni kutomwadhibu asiyemshirikisha na Allah kitu chochote. Hii ni haki ya ibad ala Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatamwabudu muwahid mwenye kufanya tauhid akafa katika tauhid. Alla yuadhiba man la yushriku bihi shay'a, ni haki ya waja kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila akhiri hadha alhadith mwingine katika vijana Umar katika watoto Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama Abu Salama radhiyallahu anhu alikuwa na mke wake Ummu Salama alipofariki Abu Salama Mtume صلى الله عليه akamuoa huyu Ummu Salama akawa na watoto wake akamuoa na watoto wake katika watoto hao ni huyu Umar ibn Abi Salama kana gulaman alikuwa ni mtoto anakula na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume sallallahu alipomwona huyu Umar hafuati adabu za Kiislamu za kula mkono wake unakwenda huku na kule mara anakula sehemu yake mara anakula sehemu ya mtume mara anazunguka mkono unazunguka huku na kule katika sahani mtume sallallahu sallam wasallam akamwambia ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik e ghulam e mtoto soma bismillah kabla ya kula samillah soma bismillah wa kul biyaminik kula kwa mkono wako wa kulia wa kul mimma yalik kula sehemu inayokufuatia usile sehemu nyingine za watu wengine adabu za mtume saa sallam za kula tunatakiwa wazazi tufuate mafundisho ya mtume wa sallam na tufundishe watoto kama mtume alivyokuwa akiwafundisha watoto hao ya ghulam samillah soma bismillah moja katika adabu za lazima za kula wazazi tunatakiwa tuwafundishe watoto wetu kabla hawajakwenda madrasa madrasa ya kwanza ya mtoto ni nyumbani kwao na wazazi wake samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunawaacha watoto wetu hawasomi bismillah wakati wa kula sisi wenyewe hatusomi sisi wenyewe hatusomi tutamwamrisha mtoto asome sisi wenyewe hatuli kwa mkono wa kulia au hatunywi kwa mkono wa kulia hii ndiyo haki wengi katika sisi ndugu zangu waislamu hatuli kwa mkono wa kulia au hatunywi kwa mkono wa kulia tunakunywa kwa mkono wa kushoto kama tunakula kwa mkono wa kulia basi maji glasi utaishika kwa mkono wa kushoto unywe maji hakadha mu'dhamul muslimin ndugu zangu waislamu nje ya mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam la taakulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna ash-shaytana yaakulu bishimali wa yashrabu bishimalihi msile kwa mkono wa kushoto wala msinywe kwa mkono wa kushoto kwani shetani anakula kwa mkono wa kushoto na anakunywa kwa mkono wa kushoto Mtume sasa sallam akitukataza kutumia mkono wa kushoto katika kula na kunywa. Idhan ndugu zangu islam tufuateni mafundisho ya Mtume الله عليه وسلم. Tusipofuata mafundisho ya Mtume na sunna za Mtume, tutafuata mafundisho ya shetani, sababu shetani ndiye anayekula kwa kushoto na anayekunywa kwa kushoto. Usipomfuata Mtume sunna, utafuata uzushi na uharamu wa shetani. Kumfuata shetani ni haramu, ndugu zangu wa Waislamu idhan wazazi wazazi wana jukumu kubwa la kuwafundisha watoto wao kwanza kabla hawajapeleka madrasa adabu hizi za Kiislamu wallahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwaelekea shabab vijana mtume sallallahu alaihi wasallam anawakabili vijana na kuelekeza amri yake kwa vijana sala la kuoa mtume akawataja shabab fi sahihain min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع متوبه akiwaelekea شباب enyi vijana man istataa minkum الباءة falyatazawwaj aniyeweza katika nyinyi gharama za kuoa na aoe fa innahu aghadhu lilbasar kwani kuoa kunainamisha zaidi macho wa ahsanu lilfarj na kunahifadhi zaidi tupu na mambo ya haram fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfarj katika faida za kuoa ni kwamba macho ya yaliyeoa yanakuwa chini hawaangalii wanawake za watu mtu aliyeoa anaihifadhi chupu yake na haramu fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm asiyeweza kuoa katika vijana hana gharama za kuoa ajilazimishe saum afunge siamu za faradhi na sunna fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija kwani saumu kwake inavunja matamanio akifunga sana matamanio yake yanapungua dawa ya mtu asiye na uwezo wa kuoa ni siyam mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelekeza vijana wamuoe nani katika wanawake mtume anawaelekea tena vijana na kuelekeza mwanamke gani anayefaa kuoa fi sahihain عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متى صلى الله عليه وسلم akiwaelimisha vijana wamuoe nani katika wanawake mtume anasema mwanamke anaolewa kwa mambo manne moja ya mambo manne kwa mali yake mume anaweza kumoa mke kwa ajili ya mali yake mke ana mali walihasabiha na kwa cheo chake pia ni sababu ya kuolewa mwanamke ana cheo walijamaliha na kwa uzuri wake vijana wengi wanaoa wanawake kwa ajili ya uzuri wanawake hao walidiniha pia mwanamke anaweza kuolewa kwa ajili ya dini yake fadhfar bidhati din taribat yadak muoe mwanamke mwenye dini vinginevyo mikono yako itagusa michanga utapata hasara fadhfar bidhati din taribat yadak muoe mwanamke mwenye dini vinginevyo utapata hasara ukioa mwanamke kwa mali peke yake ukioa mwanamke kwa sababu ya cheo peke yake ukioa mwanamke kwa sababu ya uzuri wake tu utapata hasara tahadhari ya mtume saa sallam kwa vijana fadhfar bidhati din taribati yadak mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishia hapo baada ya kijana kuoa mwanamke mwenye dini pia mtume ana mafundisho mengine kwa ajili ya watoto wema wanaotokana na hao wawili mke na mume wema mtume sallallahu alaihi anafundisha na kusema kijana anapotaka kumuingilia ahali yake tendo la ndoa asome dua bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa shaytana ma razaqtana dua asome dua hii allahumma bismillah allahumma jannibna ash-shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد lam yadhurrahu shaytanu abada faida za dua hii mtume anasema lau mmoja wenu anataka kumwingilia ahali yake akasema kabla ya kumwingilia ahali yake bismillah e mola wangu tuepushe na shetani na umuepushe na shetani huyu mtoto utakayeturuzuku akisema dua hiyo bismillah allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitana ma razaqtana qala fa innahu in yuqaddar bainahuma walad kama mtoto atakadiriwa baina yao hao wawili baada ya mume kusoma dua hii lam yadhurrahu shaitanu abada lan yadhurrahu shaitanu abada shetani hata mdhuru mtoto huyu kabisa milele kama mtoto hatapata madhara ya shetani anabaki mtoto gani huyo mtoto mwema tu hakuna shaka lan yadhurruhu shaitanu abada mume akisoma dua hii mafundisho ya mtume sallam kwa vijana wasiwe na haraka dua haichukui hata dakika moja bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaktana mtume sallallahu alaihi wasallam mafundisho mengine baada ya kuzaliwa huyo mtoto mtume anatuletea mafundisho mengine baada ya kupata mtoto al-aqiqa baada ya kupata mtoto yule baba anatakiwa achinje mbuzi kama ni, ni mtoto wa kivulana mbuzi wawili kama mtoto wa kisichana mbuzi mmoja روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى kila mtoto amewekwa rahani kwa akika yake anachinjiwa siku yake ya saba baada ya kuzaliwa na ananyolewa nywele zake na anapewa jina aqiqa ni sunna muakkada ina taathira kubwa kwa mtoto yule akifanyiwa aqiqa mara moja tu mara moja tu siku ya saba mtoto wa kivulana anachinjiwa mbuzi wawili watu wanagawanyiwa nyama ile kama ni mtoto wa kisichana mbuzi mmoja mara moja tu wa bas Uislamu umeleta hakika sunna muakkada ama kinyume chake birthday haram hii imeletwa na makafiri birthday hakuna katika Uislamu ni hakika mara moja tu sio birthday birthday ni ukafiri ndugu zangu waislamu na bahati mbaya kuna baadhi ya waislamu bado mpaka sasa wanafanya birthday jambo la ukafiri wanalifanya katika majumba yao aidha kwa dhahir au kwa sirisiri siri mtoto ikifika tarehe ya kuzaliwa mama au baba anakwenda kununua keki hata kama ni ya kisiri ananunua keki na kugawanya pale nyumbani kwake birthday hiyo ananunua peremende na kuwapelekea wenzake hiyo ni birthday ukafiri ndugu zangu waislamu tuacheni ukafiri bali kuna ukafiri mwingine umezushwa mume na mke siku ya kuoana ile tarehe ya kuoana wanaidhibiti na kuhifadhi mwakani wanafanya sherehe za kuoana leo tarehe 27 mwezi wa 12 ikifika mwezi wa 12 tarehe 27 wanafanya sherehe mume na mke nyumbani wanaita nini sijui antum a'lamu bi umuri dunyakum ukafiri hakuna sherehe hizo katika uislamu tuacheni ukafiri ndugu zangu waislamu dini ya Kiislamu ni dini ya utukufu dini imekamilika katika kila upande ni dini ya haki dini ya utukufu يقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah ana utukufu na mtume wake na waumini wana utukufu lakini wanafiki hawajui hayo wanafiki ndio hao wanaofuata ukafiri na kufanya tamaduni za kikafiri na akhlaq za kikafiri يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وبيلي ومتوم صلى الله عليه وسلم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع سيسي نواتو watu Allah ametupa izz ametupa utukufu kwa Uislamu nahnu qaumun a'azzana Allah famahma btaghaina liizzata fi ghairihi adhallana Allah popote tutakapo tutakapotaka utukufu kwa isiyo kwa Uislamu Allah atatudhalilisha tunatafuta utukufu kwa makafiri tunatafuta utukufu kwa tamaduni za kikafiri la nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam famahma btaghaina al'izzata fi ghairihi adhallana Allah tunamuomba Allah atudhalilishe tunamwomba Allah atubakishe katika Uislamu ila almamat barakallahu fikum wajazakumullahu khairan